da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, puno biste plakali. A to je sve povezano u vezi sa čovjekovim putovanjem od njegovog rođenja do smještanja konačnog ili u vječni džennet ili u vječni džennet. Čovjekovo putovanje počinje sa njegovim stvaranjem, sa njegovim rađanjem i završava sa tim velikim događajem i na tom putu prolazi kroz razne stanice. Jedna od stanica koja je šesta po redu kroz koju čovjek prolazi na tom svom putu, a to je smak ovoga svijeta. Nestanak ovoga svijeta ovakvog kakvog znamo, odnosno dunjavog. Sa svim nebesima, zvijezdama, zemljom i svim što je na njima. Doći će dan kada će to sve nestati i proći. Kao što uzvišeni Allah Želešanom kaže Kullu men Sve što je na zemlji prolazno je i proći će. Ostaje samo lice uzvišenog gospodara tvoga plemenito. Današnji čovjek ne vjeruje u dolazak tog dana, uglavnom, i smatra da će materija vječno trajati i vječno ostati i samo mijenjati oblik, što je još jedna od zabuda u kojoj je čovjek pao. Neki današnji ljudi također smatraju da su oni ti koji će uništiti ovaj svijet. Svojim bombama, svojim nekakvim stvarima i tako dalje. I to nije tačno. I to je zabuda. Ono na čemu je Kur'an vrlo jasan i precizan, da ovaj dunjaluk i smak svijeta je u Allahovim rukama. On će, on je odredio čas kada će biti i način na koji će se desiti. Način na koji će se desiti obavijestio nas A vrijeme kad će se desiti zadržao je za sebe. Što se tiče načina na koji će se desiti, ne postoji razilaženje među islamskim učenjacima da je to puhanjem u rog od strane Meleka i Srafila, kada mu uzvišeni Allah Đelešanuhu to naredi. Naime, Allah Đelešanuhu na dosta mjesta u Kur'anu kaže i opisuje taj događaj. Ma yanduruna illa sayhatan wahida ta'khuduhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un a neka znaju ti koji ne vjeruju da čekaju samo jedan glas. Zvuk. To je to puhanje od Meleka i Srafila kad mu Allah naredi. Koji će ih uništiti? A oni će još se svađati i o svojim stvarima raspravljati. Ovaj ajet dokaz da kad bude prvo puhanje uništenje ovoga svijeta, bit će ljudi koji će živjeti na zemlji. I bit će života i nakon izlaska sunca sa zapada. Po nekim predanjima koje su prenesena od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, živjet će 360 godina posle Ali će dani prolaziti vrlo brzo dok čovjek ode da pomuze devu ili pomuze kosu ili kravu, dan će proći. Tako brzo će prolaziti ti dani u to doba. I dani tih ljudi u to doba prolazit će u nevjerstvu, nevjerovanju i razvratu kakav svijet nije vidio na zemanskoj kugli. Kako bilježi Imam Mahmet, u svom musnedu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kazao, a hadis je zabilježio u jednoj varijanti ima muslim, da neće nastupiti kijametski dan, to jest neće se puhati u rog, sve dok na zemlji bude neko govorio Allah, Allah. I najmanji vidi badeta dok bude postojao, da neko spominje Boga riječima, Neće se puhati u ruku. A onda nakon toga, kada nestane tih ljudi, uzvišeni Allah u jednoj noći će narediti da se podigne sa zemlje sve na čemu ima ispisan Kur'an i bilo šta od Kur'ana. Kaaba će već biti srušena, Medina napuštena. A ti ljudi koji su ostali, bit će najgori ljudi ikada na zemlji koji su postojali. Po ulicama će, kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve spominje, imati odnose kao što ih imaju i magarci. Na njima će nastupiti to puhanje i taj dan. Bilježe imami Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve kazao kada se puhne u rok, i bit će puhnuto u rog. I kogod bude čuo, znači bit će živih ljudi tada u to doba, taj zvuk će mu pomjeriti glavu na jednu stranu i vratit će se na drugu stranu. A prvi koji će čuti zvuk, kaže poslanik sallallahu alejhi je čovjek beduin koji će svojim delama praviti korito. Uzimat će glinu i zemlju i pravit će korito za tebe. On će prvi čut, prvi će umrijeti od tih ljudi, a zatim će pomrijeti i ostatak ljudi toga doba. To je smak ovoga svijeta. Prva sura, objavljena četvrti, krajem treće početkom četvrte godine po objavi, koja opisuje taj dan i taj događaj vrlo precizno, je sura et Ona je prva objavljena po tom pitanju. U njoj uzvišeni Allah zašanu opisuje sljedeće događaje koji će se dogoditi. Prvo na nebu. Sunce će izgubiti sjaj i bit će bačeno u džemlju i mjesec će biti zgužvan kao papir i bit će bačen u džene. Zvijezde će popadat i rasuti se kao kad uzmeš tespih, pa ga presjećeš i pođu oni bolci da padaju jedan po jedan. Nebo, sa nebom će se dogoditi tri stvari. Prvo će napukniti. Ide sama u šakat. Pojavit će se pukotine na nebu od tog zvuka. Zatim će se pojaviti pukotine. Ide sama u fatarat. Još više. A onda će biti nebo uklonjeno potpuno. Kao sa konzervije kada uklonimo onaj gornji sloj. Ide sama u kada bude uklonjeno nebo, tada će ljudi prvi put ugledati arš. Jer neće biti drugog zastora osim tog. I na vodama će se vidjeti velike promjene. Za njih će se isto dogoditi tri promjene. Prvo, prelijevanje voda jednih u druge. Drugo, eksplozija i velika vatra. I treće, isparavanje vode. Neće ostati kad vode na ovoj zemlji. Nakon prvog puhanja. A što se tiče zemlje, prvo na čemu će se primijetiti posle tog prvog puhanja, bit će planine i brda. Prvo šta će im se dogoditi, od siline zvuka i udaca i treska koji će, zemlje treska koji će zadesiti zemlju, izaći će iz svojih ležišta. A onda će još dok su u zraku biti zdrobljene u prašinu. A onda će izgledati kao oblak na daljinu koji se kreće, a onda će pasti i biti velika pješčana dina, nakon toga će biti poravnata. I zemlja će tog trenutka, tog trenutka, biti ravna potpuno i onda će se izdužiti i sve što je u zemlji će izaći na površinu zemlje. A čovjek, za čovjeka da ide ne Sve što je vrijedno bit će zaboravljeno. Kada budu najvrednije dere napuštene, zapuštene i ostavljene. To je stanica o kojoj su govorili svi Boži poslanici. To je stanica o kojoj Kur'an govori zajedno skoro koliko govori i o Allahu O tevhidu. I vjerovati u sudnji dan i u smak svijeta i nestanak ovog svijeta, početak novog svijeta je jedan od ruknova imana, od imanskih šartova bez čijeg vjerovanja vjerovanje nije ispravno i nije prihvatljivo. A što se tiče vremena, kada će to biti? To vrijeme nam je sakriveno, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sallam ukazao na dvije stvari. Prvo, da je blizu u odnosu na ono što je od Dunjaluka prošlo, poslati smo ja i sudnji dan, kaže poslanik sallallahu kao ova dva prsta. Koliko je ostalo od ovog koliko je veći od drugog prsta, toliko je još ostalo do sudnjega dana od onoga što je prošlo od Dunjaluka. I drugo, rekao nam je da će to biti petak. Od zore do izlaska sunca. Jedan od petaka ima muslim bilježi u svom sahihu da je Allah poslanik sallallahu alaihi kazao da sav živi svijet osim ljudi i džina iščekuje i strahuje petkom od zore do izlaska sunca. Molim uzvišenog da nas pomogne i da nas učinje od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kul kao i rada nas takve